Մեր շրջանը բարձր լեռնային գոտում է գտնվում, հիմնականում բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ եւ բանջարաբուծությամբ։ 90 թվականի հողերի սեփականաշման ընթացքում Հարևան շրջան Զասկյանի շրջանից տրամադրվել է 509 հեկտար վարելահող, տարբեր ճյուղարից մոտ 7-9 համայնքից։ Փաստորեն շրջանի բնակիչները չեն մշակում, բայց ենթավաճակալությամբ տրված են տվյալ հողը գտնելու վայրի բնակիչներին։ Շրջանում տարին անբարենպաստ է եղել մամոնտ վերաբուծության համար։ Մնական ճյուղերից մեկը վերաբուծությունն է, որը մանավանդ Բերթաձորի ենթաշրջանի բնակիչները հիմնական եկամուտը ստացում է մեղվաբուծությունից, եթե համեմատենք անցյալ տարվա հետ 2400 փեթակուն են շրջանում, անցյալ տարի ստացել եմ 1 փեթակից մոտ 20 կիլոգրամ մեղր միջին հաշվով։ Իսկ այս տարի 10 մոտորապես ասենք 50%-ը քիչը։ Երաշտ չպաճառ, դա հիմնական պատճառը երաշտ է եղել, մեղուները չեն կարողացել, մեղր հայտածը դրա մեղր քանակը պակաս է եղել։ Գլխականակը անաստապահության դա չի փոփոխել համարյա, ունենք մոտավորապես թարգուլը խոշոր, խոզերի գլխականակն է պակասել, քանի որ 3 անգամ շրջանում բռնկվել է աֆրիկան ժանտախ թիվանությունը, որը մեծ տնտեսական վնաս հասել, մեր գյուղացիները վախենում են խոզ պահելուց։ Բնակ իշկա որ 20-30 խոզ մի անգամ էս կորցրել։ Եվ ոչ մի փոխհատուցում չի տրվում։ Ինչու, ինչու պայմանավորված։ Նույնիսկ պայմանավորված են նրան որ պետք է խոզերը պահել փակ պահվածքով, բայց շատ դեպքերում փակ պահվածքն չի արդարացնում, բայց մեծամասնությամբ արդարացնում է։ Ճիշտ ասած, ես մասնակից եմ դրա փոխանցման ուղիները շատ բարդ են այդ թվանությամբ, եւ անվանդ ցորտ պայմաններում է փոխանցում տարազմապողները, միջանկյալ կենթանիները շատ են, հետաբար հակա ինֆեկցիոն միջոցառումները արդյունավետ չէ, չկա այսօրվա դրությամբ վակցինա պատվաստում չի կատարում, պրոֆիլակտիկա չկա։ Պրոֆիլակտիկա մենակ կայանում անդանում էր փակ պահվածքով պահ։ Ոտքը ելքը տվյալ ֆերման, տվյալ գոմը շատ քիչ լինի, ախտահանվեն, բարերներ տեղադրվի ֆերմանը եւ փակ որպես ոչ մի կրծողներ, գիշատիչներ չթափանցեն, զերծ պահեն, հարազման միջոցներից։ Պարոն Ավանդիսյան, անցնենք բուսաբուծության ոլորտին։ Անցյալ տարի կատարվել 85 տարաշնացան, որից 67-ը եղել է ծորեն, 13-ը գարի։ Հիմնական ազատիկայի մշակաբուշերի ցանքսը իրականացվում է Ասկերանի մշակական աշխատանքով։ Անցյալ տարի արտադրվել է 1560 ցենտներ ծորեն, 23-3 միջին բերքատվությամբ։ Գարի 17 հեկտար գարի եղել, ստացվել է 198 ցենտներ Գարի 752 միջին բերքատվությամբ։ Գառնացանք մշակաբույսերից հաճարենք ցանել 30 հեկտար 460 ցենտներ 15.3 ցենտներ միջին բերքատվությամբ ցանվել է հնդկացորեն Եգիպտացորեն 3 հեկտար ընդամենը ցանվել 85 ցենտներ 28.3 ջրբերքատվությամբ հնդկացորեն ցանվել է 47 հեկտար շատ չնչի բերքս ստացվել հարևան ջողամերձմա կատարվել ցանքսը հնդկացորեն բերքատվությունը շատ չնչի տոկոս է կարծես ինքը 5 ցենտներ բերք է ստացվել որ պետք է ստանա 15-20 շատ անբարն է պաստերը երաշտի պատճառով է դա դե գարանցա տեխնիկական մշակաբույսերի ցանվել է արևածաղիկ 34 հեկտար ստացվել է 75 ցենտներից բերք նույնպես շատ քիչ կարտոֆիլի բերքատվությունը շատ ցածր է 6-7 ցենտներ եկած թվել անցյալ տարի եղել է 15 ցենտ, այս տարի 60 ցենտ։ Հիմնականում ջրի պակաս սա հետևանքով գյուղերկավոր ռոքում չի կատարել, առանց ջրի են ցանը կարտոֆիլը, բայց բնակարի ընտակում նույնպես ջրի պրոբլեմ չկա, բայց էլի բերքատվությունը ցածր, որտեղ օդի ջերմաստիճանը շատ բարձր է։ Ցածր է եղել լոբի բերքատվությունը 25 աշտարից բարձր ջերմաստիճանի դեպքում լոբին չի փոշոտում։ Մոտ 40%-ով ցած երևի բրիկադոցի անցալտարի համալսում։ Բնակչության մեծ մասն զբաղվում է լոբո արտադրությամբ, ան քարենտակը գիտեք որ լոբո հայերենիքն է։ Շատ քիչ է եղել։ Մի խոսքով տային անբարենը պաստա եղել, ես կասեի, ընդհանրանում։ Խոտը նորմալ է եղել, անցալտարի մակարդակը եղել 29%-ն է ստացել, այսինքն դերի կուտակումը 50%-ով կարողացել է մեկ պայմանական գլխի հաշվով ամբողջ մուսուլարի շրջանում բավարարացնել 50%-ն էլ լրացնելու են խտասրացկերով եւ այլն եւ այլն։ Պարոն Ավանեսյան, Շուշիի շրջանի բոլոր գյուղերը գյուղատնտեսական ողորտում ճակատագրով իրար նման են, թե կան տարբերվող գյուղեր այսպես օրինակարի առանցնել Այո, ժողովրդական առումով համատ բանջարաբուծությամբ քարենտակն է առավելությունն է, այսինքն բնակության մեծ մասը զբաղվում է եւ կանաչեղենի, հատապտուղները մանան մալինայի արտադրությամբ եւ կարտոֆիլի, կաղամբի, այսպես ցած քարենտակի բանջարաբուծությունը համատած մյուս համակները շատ նորմալ զարգացած է։ Դե բանավորված է մեր կարգ գիտե քանի որ կա ինքնավար ջրի արկայության դեպքում, թե չէ չի զարգացում չի կա։ Ինքնավար ջուրը կա, դրա մոտ զարգացում կա։ Անընդհատ խոսում ենք ջրի մասին, բնականաբար ոչ մենք, ոչ էլ որևէ մշակաբույս չի կարող առանց ջրի ապրել։ Առավել եւս երբ մենք հանդիպում ենք հերոստամարաթոնի, այսպես ասած, հաջորդ օրը, ինչ կբերի Կաթիլային ռոկման համադարքը մեզ առաջավոր տեխնոլոգիա, ինչպես գիտեք, կա անձրևացում, ռոքում, կա կաթիլային ռոքում եւ ակոսային ռոքում համատական կարգով գտլան եղանակը տնտեսապես աշնավետ է եւ բերքատվությունը մոտավորապես մինչեւ 10-15% բարձրացում է տվյալ բուժի բերքատվությունը եւ նաեւ օգտագործումը ջրը։ Գտլան համակարգը գբերի մամատ մեր Արցախ աշխարհին այգեգործության բուրո զարգացումը։ Ռան, ֆորմայ եւ խաղողի եւ այլն եւ այդ դակ առաջից ծած։ Մամատ Մարտունի Մարտակի ներքևի շրջանը։ Նույնիսկ վարժան բնակավար նուրջ չի հաճում։ Գտլան համակարգը մեր մոտ համայատիկ երարելիչի շատ փոքր տարածքն ունենք, վարելավող չունենք։ Շուշի շրջանի վարչական տարածքը ընդամենը ունենք 130 հեկտար վարելավող, որից 100 հեկտարը հին շենումն է։ Հող չունենք մեզ։ Մեզ ունենք բարթամ արոտավայրեր, 12000 ջոատսակա հողատես, քերից 11000 հեկտար արոտավայր է։ Այսինքն մենք ի վիճակի ենք մենակ ամբարային շրջանում խորհրդային տարիներին ամբողջ Ղարաբաղի մանր եղջերավորների մեծ գխականակ դրամաշությամբ գտնում ենք մեր տարածքում, այսինքն այսօր տարածքում։ Կթլե որոքման մեզ խորթուբոտ լերաշխար ունենք ռելեֆը ռայնա զորերը կաթլամ դե հարտեր պիտի լինի հետո որ այնպեսի բույս պիտի կաթլային համակարգով որոքի որ տա արդյունք Կաղամբը չեն գա թլային համակարգով օրոքելու գտնում ես այդքան հող չունենք 1000 քառակուսի մետր 500 քառակուսի մետր 1 հեկտար ամենաշատը 2 հեկտար ամենաշատը տարածքով է կարելի է այդ կաթլային համակարգումը բայց աշխատենք մենք էլ օգտվում քանի որ մենք ունենք տարածքները քիրսայի քիրսավան համայնքում մոտ 5-6 հեկտար նորմալ տեղ որ կալ այգի գցել կամ կարտոֆիլը դաշիվալ եւ այլն քարենտակում կա 1 հեկտար անոց 5000 մետր անոց դեռ կարելի է պիտի օգտագործենք նաեւ ունես բայց ես ողջունում եմ այդ ծրագրին քանի որ դա շատ արդյունավետ, ժամանակակից եւ խնայական եւ հողի էրոզիայի դեմ պայքարելու եւ այլն եւ չէ որ ակոսային ժամանակ սախսանդարան դերը կշմտանամ։ Իսկ կաթելային ունի դրանամոն բնականա։ Իրականջում բույսի տակ անհատական մոտեցում է կոչում բույսին։ Իր խոնավությունը պաստանը բան։ Եվ ջրի խնայությունը բան եւ տեխնիկական միջոցների խնայումը եւ աշխատուժնա խնայում եւ այլ եւ այլ։ 1 հեկտարին ջրելու համար ծերով ինչքան աշխատանք է ֆիզիկական հարկավոր։ Բայց ինքը ավտոմատ կերպով շատ նորմալ ողջունել է ծրագիրը։ Չպի կոչվի, հարաբաղց կողքտվեն։ Եվ ինչ խոսքով կցանկանայիք ավարտենք մեր հանդիպումը։ Ճիշտ ասած, ունենք ծրագրեր կապված շրջանի հետ։ Մենք ցանկանում ենք որպեսզի հիմնադրամի դրամավակի կփորձենք մեր կառավարությունը, եթե մարտունին կաթիլային համակարգ են տրվում, մեզ անհասնապահությամբ շահագրգռեն, ուզում ենք ոչ խրաբություն զարգացնենք շրջանում։ Արդեն քայլեր արել ենք, կա ցուցակներ արդեն ով ցանկանում ոչ խրապայի, բայց ցանկանում որպեսզի կոլեկտիվ ձևը բան, այսինքն կոլեկտիվացը 4-5 հոգով միանան։ Կան ցանկացող։ Այո, օրինակ 200, 300 ոչ հավերժ են 4-5 հոգով պահել։ Եթե ողջունելի է, մենք պիտի հասնենք դրան։